Eko Eho i evo nas e, u još jednoj emisiji iz ove serije kako sam malo prije i najavio, a danas e, su nam gosti Denis Frančišković e, i Valentina Mesarić ako bude trebalo. Denis, dobar dan, Valentina, dobar dan. Dobar dan, pozdrav slušateljima. Pozdrav slušateljima. E, evo, imali smo u prošlom, e, prošloj emisiji i jedno pitanje vezano za proširenje groblja, groblja Jamadol. E, Denis je prikupio neke podatke, a imamo i još podataka za vas, odnosno informacija što se radi, što se zbiva. E, ukoliko imate i vi nekakvih poteškoća vezanih za ekologiju, za ono što smatrate da bi vam Ekopan i ova emisija Eko Eho mogla pomoći, to ćete moći učiniti tijekom ove emisije na 842666, 842667, a za sve informacije od 0 do 24 sata vam je zeleni telefon na raspolaganju 062 123 456. Denis, zadnji put smo završili na groblju, pa da <laughs> krenemo s groblja. Pa da, evo ga, mislim, to je jedna ovak dosta opširna tematika, zapravo e, iz poziva znači same slušateljice iz prošle emisije, a inače od znači, ljudi koji su tamo na Jamadolu, E, znači vezano za prostorno planiranje, izradio se taj detaljni plan uređenja groblja Jamadole, sad je ona problematika koja se tu obično javlja u takvim situacijama kod nas kada se radi o tim nekim prostornom planiranju, e, znači bilo da se radi o planovima e, višeg ranga ili nižeg, znači uređenje detaljnih kvartova ili pojedinih tih dijelova prostora je taj e, da se u cijelom tom procesu je znači obaveza da se provede javna rasprava i dana javni uvid takve stvari. E sad ono što je u praksi se pokazalo do sada da velika većina ljudi koji su obuhvaćena znači tim nekim prostorom, odnosno kojim zahvatom koji se dešava u nekoj okolini njihovog e, gdje oni žive, e, vrlo često, gotovo uglavnom nisu na vrijeme obavješteni ili su loše informirani ili su kasno informirani o tome da se u tom vodi javna rasprava i da oni zapravo mogu i trebali bi sudjelovati u takvoj javnoj raspravi e, da na vrijeme mogu podnijeti neke svoje primjedbe tako. E sad, zašto je to tako? To je onako dosta kompleksan problem, ima tu puno razloga. Često se znači informiranje tih e, građana svodi na objavljivanje tih informacija ili na stranicama grada e, ili na stranicama županije, njihovim oglasnim pločama ili neki vrlo mali članak u medijima, što je vrlo teško zapravo očekivati da ljudi e, čitaju redovno obavijesti na stranicama grada i županije. Ono što bi se trebalo e, dešavati u tim situacijama, pogotovo kada se radi o nekim planovima E, znači detaljni planovima uređenja pojedinih kvartova, recimo to tako, je da bi ti ljudi trebali biti informirani pravodobno prvenstveno, a onda na neki način kroz predstavnike svojih e, gradskih četvrti, znači e, bi se trebali upoznati sa planovima koji će se raditi u njihovoj gradskoj četvrti. Sad znači to sve u praksi zapravo ne funkcionira kako spada, tako da se dešavaju ovakve situacije da ljudi naknadno kada su već zapravo donešene sve e, odluke, budu informirani o tome šta će im se dešavati u njihovoj blizini. I onda dolazi tu do takvih nesporazuma, oprečnih situacija, ono, su, recimo to tako, sukoba, što bi se trebalo izbjegnuti. E, mi, mi ćemo nastojati zapravo sad onako, dali smo si malo trude ja sam malo pregledavao i općenito generalni urbanistički plan grada Karlovca koje prošle godine su donesene zadnje izmjene. Mislim tu unutra stvarno ima svakakvih, ja mogu reći slobodno i gluposti koje su unešene u taj prostor, generalni urbanistički plan, odnosno po nama nekih suludih ideja nastojat ćemo po e, kvartovima izdvojiti neke stvari koje su prema nama onako upitne, koje su unutra unutra unešene i onda ćemo nekako nastojati u izravnoj komunikaciji sa građanima tih gradskih četvrti, kao prvo njih upoznati s tim eventualnim planovima ili preko predstavnika gradske četvrti direktno nekako iskomunicirati to sa ljudima e, šta oni misle zapravo o tim stvarima, jer vjerujem da preko 90% njih nema opće blage veze što im se planira u njihovim kvartovima i to. Ja ću sam spomenuti jednu suludu ideju koja se već dosta e, dugo vremena gura tako i kroz generalni urbanistički plan je ideja znači gradnje podzemnih garaža u zvijezdi grada Karlovca. mogu to odmah reći da smo mi apsolutno E, protiv toga i to je u suprotnosti sa svim e, recimo načelima koja mi zastupamo i jer zapravo predstavlja na neki način otvoreni poziv e, autima da dolaze u centar našeg grada, a naš je zapravo cilj na neki način destimulirati zapravo ulazak u zvijezdu sa automobilima. Tako da, mislim s time da govorim da je zvijezda recimo i zaštićeno kulturno dobro i predstavlja neku vrijednost i po meni je to totalno suluda ideja sa takvim stvarima. A u svakom slučaju ovo ljudima mogu preporučiti ako i kada imaju vremena i nemaju pametnije posla kad su doma da malo pro e, pregledaju taj recimo generalni urbanistički plan grada su Mislim to je jedan dokument od otprilike 700 strana sa kartografskih prisa, ali nek se fokusiraju recimo na svoje kvartove i to. Ne moraju gledati sve i svašta okolo Mislim, vjerojatno će se zapanjiti kad pročitaju neke stvari unutra, ali evo, ako ih interesira, mogu se bar sa svojim kvartom da. zabaviti. Da opet ne bi bilo iznenađenja, nismo znali, nismo htjeli, nama niko ništa nije rekao i kazao i sve drugo. E, evo, samo da malo presjećemo. Eko Eko Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11. Evo da znam naši slušatelji o kojoj se kakvoj emisiji radi, Bilo je ovo odgovor slušateljici iz prošle emisije. E, mogu sad samo još na vezano, znači sada je u postupku, znači između ostalog pošto se vezalo na groblje jamadoli je isti taj postupak u tijeku za, e, e, znači, za detaljni plan uređenja groblja Zadobarje. Još uvijek nije izrađen konačni nacrt predloga toga i bit će javna rasprava i javni uvid u tome. Ja već sada znači evo mogu te ljude zainteresirane iz tog područja izvješća obavijesti da će do toga doći. Planira se između ostalog proširenje groblja za jedno 20%. Nisam se još upoznao znači sa cijelim tim e, obuhvatom koji treba ući, ali evo ljudi koji žive tamo neka se malo informiraju o tome, mi možemo i pomoći u tome, pa ako kad dođe vrijeme javne rasprave, javnog uvida da budu eventualno spremni za svoje primjedbe i mišljenje na to. Dobro. E, još uvijek čekamo poneki telefonski poziv ako se neko želi izravno uključiti u ovu emisiju, a 062-123-456 je broj telefona na koji možete svoja zapaženja ostaviti, a to je sve po cijeni normalnog međususjedskog poziva, dakle e, nikakvih e, tu dodatnih 062 problema nema. Vidim da je Valentina spremna malo pomoći. Spremna. imam par poziva slušateljima i građanima i stanovnicima županije. Naime, kako je na projektu Zeleni telefon kojeg vodi Denis Frančišković e, porast poziva za 300% ove godine, e, ukazala se i potreba za dodatnom pomoći za radu na zelenom telefonu, pa evo ovim putem bih pozvala sve studente prava e, da nam pomognu znači radom, svojim radom i volonterskim satima na projektu zelenog telefona. Zašto studenti prava? zato što je ovaj projekt uglavnom vezan e, znači na prikupljanje nekakvih argumenata i dokaza putem e, zakona i zakonske regulative, znači nekakvih međunarodnih konvencija, e, naših zakona, pravilnika i slično i sa time najbolje znaju baratati i čitati pravnici. Pa evo, još jednom pozivam sve studente prava E, nije bitno koja je godina, da će ih uvest e, u posao, način na koji se sve radi, da se jave na naš broj telefona 614063 i da pomognu svojim volonterskim satima. Evo ponovit ćemo broj, dakle. Još da mhm. napomenem, znači ti eventualno zainteresirani koji se jave, znači postojeće mogućnost da oni taj svoj recimo volonterski rad od, obavljaju od doma ili od mjesta studiranja. Znači nije, nije znači uvjet da budu fizički prisutni u uredu. Znači, znači sve je stvar dogovora, fleksibilno i možemo se sve dogovoriti, ko ima volje nek se slobodno javi. I naravno slobodnog vremena i e, ti svi budući, kako ih je eh, u Ivici Kičmanoviću zvao, Juratoši ili Rujatoši, eh, nek se jave, budući fiškali, suci i ostali, bit će im to možda i dobra praksa za ono što ih čeka u pa eh, da, sudnice. Da, koji ima recimo afiniteta prema pravu okoliše koja je dosta nerazvijena zapravo grana prava, pogotovo kod nas, a i zapravo u Europi to je recimo ima dosta veliku perspektivu, pa ko je zainteresiran Može se javiti. Evo prigoda, dakle i nudimo i posao na kraju kreva. Halo. E, dobar dan. Dobar dan, gospođo e, Ja bih se e, nadovezala na one garaže u Zvijezdi. Da. ja smatram da je to jako dobra stvar, jer s time bi se Zvijezda malo i, i, i ovi dučani i sve otvorilo. Ovako ljudi nemaju gdje parkirati i zatvaraju se dučani, baš zbog toga što nemaju gdje parkirati. I onda smo odlučili da se naprave te garaže da se zvijezda oživi. Mhm, dobro, evo, hvala vam lijepo što ste to pa, primijetili. Pa ja apsolutno poštujem mišljenje gospođe, ali ne, nikako se ne slažem s time. Smatram da se e, nikako povećanje prometa u zvijezdi neće ta zvijezda oživjeti. E, zvijezda je po nama, inače je grad Karlo svojom veličinom idealan grad koji bi trebao funkcionirati sa puno korištenja recimo to tako javnog prometa e, ili za e, bicikli za koji su za to idealni. Nažalost mi nemamo takav sustav recimo javnog biciklističkog prevoza, a s druge strane može se i na samom obodu zvijezde, znači recimo karikiram na gazi koja je vrlo bliza, ali ne mora to biti gaza, znači na samom obodu zvijezde se mogu napraviti mjesta e, gdje će se moći ljudi parkirati i onda u zvijezdu zapravo ući e, na neki drugi način osim osobnim automobilima. Naš je cilj zapravo da zvijezda bude što više pošteđena tog e, prometa automobilskog, da bude jedan prostor e, na kojem se neće to zapravo neće pozivati ljudi da dolaze autom u centar. Da, da se sačuva recimo ta autohtona... A pa da, i nigde nisam zapravo vidio u nekom svijetu, ne znam, ja možda postoji ti primjer gdje baš ispod centralnog trga postoji javna garaža ili ispred takvih trgova gdje, ne znam, tamo ima kulturna dobra, dva sakralna objekta i onda e, raditi podzemnu garažu na takvom mjestu, po meni to baš nije primjereno. Dobro, evo... Ali e, uvažavam mišljenje, gospođe, u svakom slučaju. Tako je. Ima li još e, što god za kazati, Valentina? Evo, još imam dva poziva. E, e, prvi poziv e, se odnosi na anketu koje Ekološko društvo PAN provodi, kojom ispituje slušanost ove radijske emisije Eko Eho. Pa pozivam sve slušatelje, da li ove samo danas koji nas slušaju ili naše redovne slušatelje, da na stranicama Ekološkog društva PAN u ljevom izborniku potraže anketu i ispune. Ona nam je potrebna radi praćenja slušanosti emisije Nadamo se da će uskoro takav tip ankete biti postavljen i na e, stranicama radija mrežnice, pa mogu znači, glasati i na stranicama radio mrežnice. Dobro, evo samo trenutak da vidimo neko se nas još zove imali kako aktualno vruće pitanje. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan želim. E, ja sam e, stanovnik Drežnika, mhm. tu blizu Novog mosta i ovog novog kolektora. Dajte mi recite uh, kome se treba obratiti da bi se taj kolektor oko kolektora očistilo jer to je strašno. Tu se sad već na pola ceste je trava narasla, skuplja se, pa vjerojatno će biti zmija ako već nije štakore i tako toga. Ne mogu ni djeca prolaziti tuda. Dobro. Denis? Sad mi nije jasno, znači zapravo radi se o zelenilu ili tako nečemu, da, oko kolektora. Da, trava, sve oko ovoga kako su, dok su trebali, dok su ovi stranci dolazili, to se čistilo, sad kad njih više nema, to je trava preko metar, metar i pol, sve okolo na samom zavoju, to je opasno za promet, auti moraju na pol ceste prelaziti. Da, to je kod zida, ali tako, Dubrovačka da, ulica? Da, da, na ulazu u Drežnik, ovo, ovo novo što je napravljeno. Da, da. Aha, aha, aha. E, pa, mislim, ono, zapravo morao bi vidjeti točno čije je e, vlasništvo površine, mislim, ukoliko se radi o javnoj površini, ono, trebalo bi, znači... Ja samo jedan put su pokosili prije nešto su ovi došli da to pregledaju kako je, i poslije toga to više nije košeno, to je trava, kažem, veća od čovjeka u biti. li to ono, jel to uz obalu, onaj dio? Ne, ne, to je u sam glavnu cestu i skretanje na ulicu u naselje, jedan dio. U sami zavoj, ovo kako je tu na A, pa, mislim, dobro, ja ću ići pogledati tu situaciju, pa mislim, uputit ću pozive, sad ne znam, da li je, da li je zelenilo, da li je, znači, ova tvrtka koja je obavljala radio, da li je to pod pa vodovodom? da, i unutra i Da, da, da, ili pod ono vodovodom i... Morate, evo, probajte s autom, da. morate na drugu stranu ceste prići, kad ulazite u naselje samo mislim, vjerojatno idealno za igru skrivača, ali dosta da. teško za voz. Da, u svakom slučaju budemo pogledali pa ćemo uputiti pozive ovim e, nadležnim tvrtkovama u gradu. Hvala ono, za to. Pozdrav. Pozdrav, hvala na pozivu. Mislim da je još Valentina ostala negdje na pola nekakve rečenice. E, evo, drugi, to je treći poziv u ovoj emisiji. E, Pan je u fazi razvijanja volonterskog centra za zaštitu okoliša i prirode. Među ostalim stvarima E, radimo i na korporativnom volontiranu gdje se jedna naša tvrtka obratila da im e, pomognemo oko organizacije volonterskih akcija. E, tako 13.10. znači subota od 9 do nekakvih 12-13 sati, ovisno o tome koliko će biti posla, svoje volontersko vrijeme i sate nudimo gradskoj četvrti Dubovac. Znači pomagat ćemo gradskoj četvrti Dubovac i u suradnji sa njima E, čišćenje e, divljeg odlagališta koje se nalazi kraj e, denomirni kut, kako se zove. Gore, mislim čišćenje i zapravo ovo uređenje okoliša, vegetacije i toga. Znači svi koji imaju nešto slobodnog vremena, mogu nam se priružiti u toj akciji 13.10. znači kod mirnog kuta se nađemo svi. Da, i to je, mogu još samo napomenuti u suradnji sa znači, tvrtkom pivovara i oni su zapravo izrazili želju da njihovi djelatnici E, isto se uključe kroz taj program u redovito recimo volontiranje kroz razne akcije. Prvo krenut ćemo to s Dubovcem, s obzirom da je i samo sjedište tvrtke u tom kvartu, a onda ćemo dalje u proljeće razvijati s njima taj volonterski program pa ćemo obići i ostale kvartove i mjesne odbore eventualno. Dobro. Evo danas e, u ovoj emisiji upućen je poziv svima onima koji slušaju ovu emisiju putem radije da odu na stranicu Eko e, Pana i komentiraju, odnosno jave se i kažu svoje mišljenje da ih ujedno izabilježimo. Isto tako studentima prava koji bi željeli pomoći i raditi na zelenom telefonu da se javi na 614063 da se tu malo e, ljudski resursi pojačaju i evo imali smo pitanje vezano za ovu travu koja prelazi već kažu E, visinu čovjeka na drežniku, što ćemo imati vjerojatno odgovor u idućoj emisiji. E, Valentina Mesarić, Denis Frančišković e, bili su gosti u trećoj sezonskoj emisiji Eko Eho. Hvala vam lijepa i nadam se da će se naš Eho, Eko Eho daleko čuti. Hvala, pozdrav. Hvala, pozdrav. Eko Eho, Eko eko Eko Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11.